Maiatzak hogeita bi gaur ostirala da eta hau berri hon albistegia duzue berriozar erratiaren albiste mankizuna, ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi monolitoaren berriztapena eta memoriaren ibilbidearen aurkezpena. Mila bederatzi reunta hogeita mezortzi garren urtean ezkabako gotorlekuko iesaldiaren ondoren, erailako pertsona gogoratzeko, bimila amalauan jarrezen monolitoa berriro jartzeko ekitaldia eginen gaur rosti ostiralarekin arratsaldeko siletan zuzenki kaltetutako monolitoa ongi jarri eta horretaz gain argibide taula bat jarriko da memoria historikoarekin lotutako lekuak lotzen dituen ibilbidearen berri emateko gotorlekua botilen hilgerria iesaldiaren berroita margarren urte hurrenaren uruigarria eta seinaleztatutako obi komunak. Ekitaldian fusilatutako pertsona baten bilobak eta ahaztuak elkarteko kide batek hartuko dute hitza eta hainbat musik musikarik parte hartuko dute ere. Ekitaldia ahaztuak elkarteak antolatu du eta berrio zarko udalak lagunduta da. Berrozarko izkierda ezkerra katxo ospatu zuen kanpainako mitina. Eta urretan autagaien zerrenda orkestearekin, eurak landu eta osaturiko programa ezagutarazi zuten Iñaki Bernale kieko zerrendaburuak Teresa Burgik, autagaien zerrendan bigarren doanak eta egungo parlamentariak diren Txema Mauleonek eta Jose Miguel Nuinek hartu zuten itza. Gainera ekitaldian parte hartzea bultzatu aldera, itza bertaratutakoenera pasazen, musikoa musika eta luntzaz lagundu zuten ere mitina izkerda ezkerrekoek. Berriozarren eguna bi mila damaboz. Bihar laren batarekin berriozarren eguna ospatuko da urtero bezala herriko talde artistiko eta elkartek gitaragua antolatuta. Jaurdunaldia eguzki plazaren inguruan kokatu da eta bertaratzen diren pertsunei onako hauek eskineko zaizkie. Artisautza, euziri parpai gileen topaketa, talojana, oitura osasungarria iburuzko programaren erakus maiak, dantza emanaldiak batuka da, hip-hop erakustaldia erraldoien konpartu eta duina musika bandaren emanaldia. Jai giruarekin jarraitu zeguerdian kaldereteak eginen dira basoa pasalekuan eta arratxean aurrendako jolasak patinaje eta dantza erakusteldia, dantzaldia eta bukatzeko zezen suskoa eta arregi bateria. Udal eta foru hauteskundeak igandean. Igandean bai, azkenean joango dira berrio zartarrak beren bozka ematera eta aurreko etan bezala bigune izango dira bozka emateko egokituko direnak polikiroldegia eta herriko musika eskola hain ere hauteskunde kanpainan herrialdean aldean aldaketarako grina nabaritu da baita herri mailan gizarte politikak bultzatzeko gogoa ere aldaketa emango dene edo ez igandean jakinen dugu eta urretarako magazin berezian entzungai izango gaituzue FMko puntu zortzian edo eguzkiplaza.neten herri mailako emaitzak eta auta erreakzioak ezagutzeko desioaz bazaudete atxaldeko zortzietatik aurrera airean egunen garagu. Eta ostiralero bezala garasi berrezarko futbol elkarteari dagozkion partiden informazioa luzatu zirikiko dugu kirolen atala, aurrera. Aregionalean neskeak itzarraren aurka arituko dira Xabi Lizarran, larumatean atxeldeko lauterdietan jokatuko duten partidan mutilak aldiz, itaro hau arte talde ezan dute aurkari hauek larumatean ere atxeldeko seietan etxarrin jokatuko dutela gazteak eta kadete taldeko bitaldeek aldiz atxeden hartuko dute eta demoratxo luze batez gainera Xabi beraientzako liga bukatu baita. Beraz, Berriozar futbol elkartari dagokion informazio guztia hori. Eguraldiaz mintzatzeko unea du gurain, zer dio gaurko iragarpenak, garazi. Zeru hau deitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak, tarteka oso deitxu, ondorio zan nemenka txikia egingo du, ipar mende baldeko ezea ulbizi ibiliko da eta temperaturi daukionean, altaketarik ez edo gutxi igoko dira. eta bai. hau izan da guztie gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian, FMko egun puntu edo orduro interneten eguzkiplaza.neten.